Wat de afdelings van die poortwachters betreft, bij die Kurachite het behoort Meselimel, die sien van Kure, van die siens van Ibiasaf. En Meselimel het siens gehad, Zacharia, die eerstgeborene, Jeriol, die tweede, Sebaja, die derde, Jotniel, die vierde, Elam, die vijfde, Johanan, die zesde, Eleonai, die zevende. Obed Edom het ook siens gehad. Semaja was die eerstgeborene, Josabat die tweede, Joach die derde en Sagar die vierde en Janiel die vijfde, Amiel die zesde, Isaskar die zevende, Pelitai die achtste, want God het omgezien. Ook vir sy sien Semaja is seens gebore wat in hulle familie geheers het, want hulle was dapper helde. Die seens van Semaja was ook nie in Rijval en Obed, Esabat, sy broers, flikse manne, Jelie en Semagja. Hulle allemaal was hy die seens van Obed Edom, hulle enel seens enel broers, flikse manne, bekwam vir die diens, 62 van Obed Edom. Meselima het ook seens en broers gehad, flikse manne, 18. En Oosa, hy die seens van Merari, het seens gehad, Simri was die hoof, wel was hij niet die eerstgeborene nie, maar zijn vader het om was hoof aangestel. Ikea was die tweede, Tebalia ja, die derde, Zacharia die vierde, al die seens en broers van Hosea was dertien. Hierdie afdelings van die poortwachters, die gesinshoofde, het die wacht gehad net soos hulle broers, om te dienen in die huis van die Heere. En hulle het die lot gewerp, klein en groot, volgens hulle families voor elke poort. In die lot vir die ooste het op Zalimia geval, ook vir sy seens Zacharia, wat de verstandige raadgever was, het hulle die lot gewerp, en sy lot het uitgekom vir die noorde, op Obed Edom vir die syde, en op sy seens vir die huis van die voorrade, op Sippim en op Oosa vir die weste by die poort suig het aan die groot pad wat op brand loop, wag naas wag. Vir die ooste was ses leviete, vir die noorde dagelijks vier, vir die syde dagelijks vier, maar by die huis van die voorrade telkens twee. By die aanbouwsel, vir die weste, was vier aan die groot pad, twee by die aanbouwsel. Dit was de afdelings van die poortwachters van die seens van die Koeragiete en van die seens van Merari. En die leviete, hulle broers, oor die skatte van die huis van God en oor die skatte van die heilige gaves was, die seens van Laadan, die seens van die Gersuniet Laadan, die familiehoofde van Laadan, die Gersuniet, Jehili, die seens van Jehili, Sietam en Joel, sy broer, was oor die skatte van die huis van die Heere. Wat die Amramite, die Jesharite, die Hebronite, die Israelite betref, Sibiel, die sien van Gersom, die sien van Moses, was overste oor die skatte. En wat zij broers, van Eliezer afkomstig, betref, sy sien was Rehabla, en sy sien Jesaja, en sy sien Loram, en sy sien Sigri, en sy sien Salomot. Hierdie Salomot en zijn broers was oor al die skatte van die heilige gaves wat koning David en die familie hoofde, en die oorwurstes oor duisend en oor honderd en die leeroorwurstes, geheilig het van die oorloe en van die buit het hulle dit geheilig om die huis van die Heere daarmee uit te ris ook alles wat die siener Samuel geheilig het, en Saul, die sien van Kis, en Abner, die sien van Ner, en Joab, die sien van Syria wie ook al iets geheilig het, was onder bewaring van Salomot en zijn broers. Van die Jesharite was Kenania en sy seens opzichters en rechters oor Israël vir die uitwendige zaken. van die Hebroniete het Asabla en zijn broers, dapper manne, 1700, die opzicht gehaak oor Israël, dis kan die Jordaan na die weste toe, vir enige werk van die Heere en vir die diens van die koning. Van die Hebroniete was Jeria die hoofdor is na die Hebroniete volgens hulle afstamming, volgens families, een onderzoek ingestel in die 40ste jaar van die koningskap van David, en daar is onder hulle dapper helder gevind in Jaiser en Geleed en sy broers, dapper manne, 2700 familiehoofde, en koning David het hulle aangestel oor die Rubenite en die Gadite en die halve stam van die manasite vir enige saak van God en enige saak van die koning.